ariko turemeza neza yuko tutamenya byose kugira ngo tubimenyesha abandi kandi kumbure byari bikenewe aho rero muherereye mu kibano hirya no hino mu micungararo eh, muherereyemo usanga hari inkuru tutavuze kandi kumbure abandi bari bayikeneye gira icucikirije rero ngaha iwanyu ngaha iwanyu havugwa amaki n'akanya keza ko gusangiza abandi inkuru mu neza, uvugana umutima utuje naho coba ari cagushavuje ntutukane kuko ntibyubaka muhamagare ku nomero mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu canke naho eh, kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu canke mirongo ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri ubusa kabiri abatari bake murazimenyereye kaze mutuyagire ayavugwa ngaho iwanyu ahiwanyu havugwa make kuri mikoro leonce bitariho niko mfatikanya mu buhinga bw'ivyuma na Albert Nduwayo basha wowe uri umugabo rero ngaho numva nta jambo rirerire basaba rero yuko kuri bintu naho byahora kuva mu kinegero bigiye gukorerwa habona ko leta yoshiraho amategeko mperekeza yego leta yaremeye uko abo bakenyezi babishaka bumvikanye n'abanega babo atacobuza ko bagenda kurondera eh. ubuzima muri ibyo bihugu agaciro impande yaho unyabushyiraho amategeko akingira izo cyangwa agakingirira abo bana yego kubera niyo tuba mwubatse mu mategeko abana bo amategeko baguma ari ab'igihugu mm. agakingirwa rero haruhande yaho onye abana ntibagonze mu barabara mbega none Ernest sinzi kugomba ugomba kuvuga yuko ibyo biri ko bishikira wowe canke bishikira umugenzi canke umubanyi canke inshuti yewe naho nabibonye mm novuga ko byinshi kandi nibaza yuko hmm. atari gendo umwe mm muri kahise nabonye wagiyeyo mhm ati umwana hafi nk'uw'amezi indwi umunani mhm bashatse umwana amusigiye nabukwe ntiyataye niyo ryahumye n'ubu ntarapfa agarutse ngo arabe n'uwo mwana ntahedugiye kinganiye wumva yari mbere ahura n'uwundi amwese kokaho umugabo barajyanako hm. hm. amafaranga yari afite araburya bo haragera igihe rero nk'igihe dusoroma icyayi hanyuma imodoka zigashaya mu nzira kikarara mu nzira ugasanga birononekaye mhm. aho rero twasaba ko ako kabarabara bokadukorera bo mhm. bakongera bakadukorera akabarabara kava mu kiruhuko kaduka mpanga mm. eh. muravugana nabo barabizi vraiment none basanzwe bahanyura hari mu bushefu dezone mu ruziba yarahakoresheje arahakoresha neza vraiment bimeze neza ahaherereye hmm. arakoze matiyasi bumva yuko abategetsi no muri otebe baraze ngorane yibarabara amabarabara wundi munywanyi ku murongo alo alo alo mwiriwe mwiriwe uburinde weho uherereye hehe sabwe uri gitega bamwe bari bubanza abandi mu cibitoke we uri gitega wo burinde aloyize aloyize gitega ni komini yihe aloyize sabwe ntibyoroshe eh, kwa royize ibugendana eh, yego mm. uragarutse eh, none ego mpore mpore mm. birashike regaye mugabo akajwi nu ego hanyuma sa ikibazo rero ni uko hmm. urabona umudamu wumaze kubyarana nk'abana niyo muba nk'umumotari mwubanyirikije mu hmm. mategeko wowe mugabo urubije yuko ukurikirana abo bantu rero iyo bishitse rero umugore mugore nawe agaca turibaza ko leta yamaze kwemera yuko ibyo bintu biba bakajya kuronderayo ubuzima abo bakenyezi ngira ngo sadisi n'abakenyezi gusa kumbure bakagenda muri izo bihugu by'abara kuronderayo ubwo ubuzima hanyuma kumbure bakazanira n'umuryango cyane cyane ntibagende baronderera igiti cy'umuntu umwe gusa umuntu umwe wenyine kuri ako gatwe kiwe mm. kumbura akazanira n'umuryango hanyuma nanone kumbure aka ugenda akagenda ari uko yumvikanye n'uwo bubakanye eh, twibaze yuko leta itegerezwa ko yogikorera ko kuko yaramaze gushinga iryo tegeko yoshiraho n'akandi tundi nyine duherekeza kugira ngo ntihagire ikintu cononekara ni umuntu w'umupfasoni yoba yagiye ku mupfumu rero kujya kuntu bagenda kuraguza baca babaha bimwe bita ibitega cyangwa ibikoko hmm. rero umugabo amakuru yatohoje cyane ibyigwa nakoze byerekanye yuko ngo yoba yari yagiye ku mupfumu kugira ngo arabe ukuntu ibutura ry'umwana we ngo byaba byaratakaye cyangwa byaba byarazimiye ibutura iheko ry'umwana ryari ryazimiye umwana angana gute hanyuma acabigenza gute yaragiye ku muntu amurabira yego rero bacu bamurungikana umuti bamuhaye bacu bamuha ubwo bugesera rero mu muryango n'injyane mugabo ko baragerageza ngo barabe ukuntu ibyo bintu bobikura yagiye kuraba uwo yagiye kuraba kurondeza ivyo arondeza yaciye agwara oya ntiyagwaye eh wewe ariko ni ngorane nibibazo rero ababanyi bishigatibizo haba biturira abana cyangwa natwe byo bituje kimwe gusa bari ko bafata umugambi y'ukuntu bobikura mugabo none mu nzu ariyo ari umwe canke ariyo n'abandi bantu mu nzu ariyo ari umwe na nyamwana uwo kuko umugabo we ari bujumbura mugajya butura ntiryatowe ntiryatowe mpore mpore eh. mukomeze mufashanye kurondera mugamuce mu nzira zihita arakubaha mugabo amaze kuba ariwe akigurira eh atabona yuko atavarere ugifite ariko none ativye asuma ativye asuma ativye eh aga telefone karacitse umengo uwo yari Alex niyo ngabo inyabihanga eh mu ntara ya Mwaro yavuga ku buzima buzimvye agashima inkuru kabanyana yashikirije ivuga abakenyezi bamwe bamwe baja kurondera ubuzima mu bihugu by'abarabu bibaho kurondera ubuzima mugari agacagira ati eh, iyo umukenyezi rimwe na rimwe ngo asumbije amafaranga umugabo ngo acamugaya none aho muherereye namwe n'ibyo mu buhinga bw'ibyuma Albert Nduwayo kuri micro leonce bitariho tugeze guhecisa isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'itandatu Haruni Munywanyi alo alo alo mwiriwe mwiriwe neza na mahoro na mahoro wewe burinde aho uherereye nihe Po, ni Asteri Kana ndi mu gisagara ca Goma muri Kongo Asteri Kana Goma Ego Mhm Kanda kanda aho nturi wenyene aho igoma hari abandi barundi abarundi barahari hmm. barahari ariko nuko tubayeho mu bwoba bwo kumenyekana yuko turi abarundi yuko batwikiranya n'abanyarwanda niyo mpamvu dusaba leta y'u Burundi hmm. eh, nka ambasaderi turumva ko ambasaderi ari bukavu kugira ishakoze kugira abarundi turi muri goma tumenyekane kandi dukingirwe mumenyekane nk'abarundi yego none gasiteri sabwe muri iyo nk'impunzi canke mwagiye murondera ubuzima mu buryo busanzwe ntabwo ndiwe nk'impunzi mm-hmm. yo ku ndiko ndarondera ndiko ndarondera ubuzima mm. ariko ku bw'umutekano muke uhari uno munsi mm. batwitiranya n'abanyarwanda mm. aho uvuze ikirundi baza kuri umunyarwanda mm-hmm. bikaba ingorane tukaba mu bwoba kandi dukwijije ibyangombwa none ndakubatse aho baba bariko bara kusanga barabitiranya na ba naka nta baranga muba mufise wogira uti genderekanye nimba ari indangamuntu nimba ari pasiporo nimba ari ya carte sepejere n'ibindi ikintu kikuranga mu umurundi ntibarindira bakaraba kugira ngo ubanze ubereke icyo kintu kikuranga oh, umunyamakuru hmm. abakongomani n'abantu bambere badatahura hmm. kandi twosaba leta y'u Burundi yo tuvugira ko ico kintu cya permis de séjour permis de séjour kugeza uno munsi turiko aha muri Goma turiko turayigura idolari mirongo umunani mu imara umwaka wose ariko umanutse hepfo muri side Kivu eh. harahigurwa ibihumbi mirongo itatu harahigurwa ibihumbi mirongo itanu bivana n'ahayiho biboneka ko bariko baranatwira leta ya Kongo n'iy'u Burundi ntibavugane bashinga igiciro kizi kiyo permis de séjour umuntu wese nimba uvuye uvira ugashika igoma uyifise bayemere kuko uno munsi yawuvira igoma ntiyemerwa urumva izo zose ni intambane muga hose ni muri kongo ni mu karere kamwe ka goma sabwe mu karere ka goma bakagira rusasuma amashusho akamenyekana kuri dgm ahantu hari umurundi bakamenya n'igihe nzoba ndiko ndatembera nimba boduha baje yoroshe gutwara hmm. kuko no munsi permis de séjour ni igipapuro kiragoye gutwara afite izingazinga n'ikintu kinaremeye gose bora uko babigenza bakaduha baje yoroshe gutwara aho nogera hose ndayerekana cinga umurundi none tugire tuti leta ya Kongo abategetsi ngaho aho nyene mu karere uherereyemwo hari ico bo bakora hoba habuze ikogwa ngaha muri eh, kino gice c'u Burundi nyakubahwa hmm. leta ya Kongo hmm. eba nkuko bavuga ngo ni leta y'abakongora mari eh. ntiwo ntiwo n'umupolisi ngo witware kuri DGM Deceneni kim beyik. bose ni igihugu kizitiwe n'ibiturire eh. icyo umwe akoze uwundi aba akeneye kugira abakeneye akeneye ko akora byiwiwe niyo mpamvu rero eh. bokurikiza amategeko nimba koko dukingiwe na DGM DGM turengere ku gipolisi igipolisi kimenye yuko ico cakoze eh. tubayeho mu mategeko n'igisirikare kimenye uko kuno munsi umusirikare agufashe ntamenya yuko washe kuri DGM uza gusamba kuri DGM DGM akubwira ati aho urimenya aho usanga muba muhana eh, eh, bubanza na kayanza cyane cyane aho usanga muba muhana imbibe ariko ku telefone banyereka ko Emmanuel yamaze ku agatelefone gacika hari uwundi munywanyi ariko halo halo halo mwiriwe halo mwiriwe neza eh, ariko ntitubumva neza nariko ndakumva ese iyo nawe wanyumva halo halo halo wo nawe nengira bihava bigorana ingene tuyaga kumbure hari uwundi munywanyi yemerewe kubyo numva noduma ewe konete wanje urira umwanga ko habaye iki ni irya mbere nkubonye unezerewe nk'uko ndagusabye umbwire ico kintu ekonete yagize ni ukuri kuba umunywanyi ntahemuka mhm. wa ekonete ni nko kuba mu nyishu aho ibaze nawe baduhaye akajya kuronka amanota iyo ukoresheje amayinite canke eko kashi sindiko ndabitahura neza umva ufyonze akanyenyeri mhm. amajana umunani na mirongo umunani n'umunani mhm. akanyenyeri rimwe bamwe akadirisha uba wiyandikishije mu bakiriya b'agaciro ba ekoneti nibyo gutyo rero uko ukoresha amayinite mm. haba guhamagara mm. mesaje cyangwa kurungika uduseke dutandukanye reka ndetse no gukoresha eko ibyo rero bigashoboka ubyonze akanyenyeri amajana umunani na mirongo umunani n'umunani akanyenyeri mhm.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 rero hajya kuri ku isoko yo ku mabuga bari batuba muri porogaramu bavuga yuko hariho taransifo y'amatara badohashyira mhm. rero n'ubu twararindiriye twarahebuye rero twagomba gusaba nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu azabiturabira iyo taransifo kweri bayidushyirire kuko turakeneye kwiteza imbere ngaho kuri iyo soko hagiye haheze igihe k'inganike haraciye nk'imyaka ibiri babemereye iyo taransifo yego muri porogaramu ngo yari irimo kuko ngaha muri rutegama hose hose hari abagiye barazishyiraho ariko muga twokwizera yuko icoye mugiye muracibutsa byokunda kuko umenye umushikiranganja ajejwe eh, amasoko ntanga nguvu aherutse gushikiriza yuko ayo ma transformateur yoba yarabonetse ku bwinshi yego nkanye n'icyubahiro iyo aje kuraba umuceri ngamu aho mu mwonga wa ntangaro mm. araba ingene turiko turiteza imbere asanze hari amatara yoca nezerwa yekumbure eh, yego eh, ariko hano amatara hari bimwe byo guhura none ubu naho ni ukuvuganaho bya twogogoje bikwiye ibihene yego abo bo hanyuma ibyo bisuma rero byari ibyene mu kwezi kw'icumi hanyuma turabiburanya tugera mu cy'ibitoki hanyuma bivuga yuko hmm. nitwongera kubifata by'ibyo ko tuzobyica eh. yego kabisa kwa kwihanira rero oya niwe yabyisinyiye kwa porokirera avuga kuko tumukongeye kumufata tutomwica uwo yiba impene eh. none ni umwe Eh, kandi benshi bava mu gacimbiri ka curi baratwogogoje ni ukuri bimeze nabi hano ku mutungo nkagurutse muri curi muri mugina nyene eh, ku mutungo nkagurutse muri zone rubona hmm. hanyuma ntibazosubira tukabafata babonye tumwishe ntibazohave bagwa ngo twihaniye none gamati ubwira uti jewe je ntibamuduhe tumwice mm, twomurabyaga none ubona nk'umuntu none ga nyakubahwa eh. umuntu urazi ko ihene ziri mu ruhongore ukajya kwahira ubwatsi kimwe kikumerera nabi oya hari muci bitoki muri hariya muci bitoki niho yakiyemereye aho yari aho yari afungiwe eh. ku ntuze ku rwego rw'intara eh, ku rwego aca abyemera abyandika mwese muri aho n'abacamanza babona yego ubu rero yarasubiriye yarasubiriye asubiriye iwawe kwa matiyasi oya n'ahandi yice eee eh. reka kumbure twizere yuko ibyo eh. bintu babwirizwa kubi kubitunganya mu mahoro atamaraso asesetse uwo musuma nawe abo basuma ntibasubire kwiba rego cyane hanyuma cyane cyane habe amahoro n'umutekano n'ukumvikana isaha zitatu zibura iminota cumi n'umwe hari uwundi munywanyi alo we mwiriwe ndagize mwiriwe nawe urinde eh, njye ni butoyi toma tomasi butoyi Eh, thomas butoye none gabuto aha iwanyu hmm. hayagwa amaki mbega ni hehe ngaho iwacu ni muri komini nyabitsinda mu ntara ya ruyigi nyabitsinda irabuze cyangwa iragwiriye irabuze nako iri zuba eh, iri zuba iragomba mhm. eh, kuduhagarika umutima kuko guteragira yari mu matariki nk'aya nyine rimaze iminsi ingana gute ukwezi eh. indwi zibiri indwi imwe ni ukuri nyine nk'indwi zitatu zitaciye mm. Mm, indwi zitatu ziraciye kweri reka genda kubaze ko uwo murongo eee umwimbu w'ibiheruka w'agatasi nawo wameze neza Eh. nk'ubu mwarimu witunanye mwarimu arayironse ah, ifumbire imeze neza muri komine nyabitsinda nta kwidoga nta kwidoga kw'ifumbire habuze icyo gicucore kuri imvura gatoya icyo kibuze kugira ngo twiteragirire ubundi twaramaze gushikana uwo mwavukizi ngo umuhira icyo rero kiratomoye ibisigaye reka turindire ijuru ribyara wowe babitema atacamira haba harimwo bajya bita imbonerakure we ntabyo ntasiguru ntabyo jeje muvuga rero eh. ubajije nk'umutwaro urumva urumva ubaye bimwe bita igipinga none nta mashurwe ahari amashurwe ntayo ntayo ahari ntayo tubona rero eh. urumva ibibazo nk'ibyo ntuboza kubaza uwishe umugumuzi oya mubibajije nuko turiko tuvugana tugira tuti bazicu bazavuga igira ico ushikirije yagengeneye akayagwa ngaho iwanyu mugabo yage mu bupfasoni mu bugwaneza mubibajije mu bugwaneza baca bareka kubishura nta siguro baguha urumva nimwe nibwo ngoma ndakubwira wagomba mm, byumvikana agatelefone karacitse kwa Alex niyo ngabo nyabihanga yamye avuga ku buzima bugoye buzimbye avuga ibiciro ku bifungugwa kino gihe naho yari kuvuga ayunganira uwashikirije icyumviro mu ntara y'ububanza yuko e, hari abatema yagendewe agendegwe agendegwe nawe anonokewe anezererewe n'uwo mushitsi tugeze ku gihe zibiri zirenga ku minota mirongo itanu n'itandatu iganiro eh, aho iwanyu havugwa amaki habaye unyarutsa umwe yoshobora kuyaga alo ah? mwiriwe neza mwiriwe ni amahoro nawe ushobora kuyaga witwa nde uherereye he yego eh, hama ikindi naco uh-huh. nivyo nabo abagore bagenda mu bihugu gukundira ubuzima yego ayo iwacu ku ni kuvuga baragwiriye cane uh-huh. hariho bamwe bagenda batasezeranye n'abo bubakanye badasezeranye n'abo bubakanye abana nabo bakarondera ibyangombwa mu misho hmm. rero umugabo akagutelefona ageze hmm. hanyuma rero bivuze muri benshi abajejwe intwara murayaga murayaga bigenda gute nk'abatware kugira ngo eh, ah, abiwacu bari nabivuga mu manama cyari barakoreje inama ku mutumba hmm. aha barabivugamo ariko reka twizere twizere yuko muzotewe umuyaga mubyumvikana abo batware mugabo urumva byose yuko kumbure bihera mu nzu eh, kugira ngo eh, kumbure umugabo n'umukenyezi wiwe bubakanye hagize ugira ati ngende gupagasa agende babiyaze byaba cyane yego cyane byaba urakoze Jean Bosco cugaze yego mhm. ijoro ryiza ijoro ryiza ijoro ryiza mwebwe mwese mwari kumukurikira ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki kuri radio isanganiro twamaze gushika ku gihe cy'isaha zitatu umwanya rero warangiye ndabakengurukiye Ernest Mathias Ferdinand Aloise Alexi Astel Emmanuel Giharuro meritus nyamuranzi eh, nyabitsi ubutoma butoyi François wo mu rukaramu na jean bosco cugazo ngaho ku mpanda n'abandi bitakunze yuko tuvugana eh, n'abandi bose bari babyifuza mugabo bitakundiye mu buhinga bw'ibyuma yari albert nduwayo kuri micro leonce bitariho iganiro iwanyu havugwa amaki kikaba kirangiriye ngaha